يرى فيها عيوب نفسه ni jambo lajulikana kuwa anayetizama katika kioo ukienda nyumbani ukitizama katika kioo utaona mapungufu ya nafsi yako ikiwa kuna aibu fulani katika uso wako utatengeneza au namna ulivyoivaa kofia yako ukatengeneza nywele zako zimekaa vibaya ukachana vizuri wahakadha in kana ala wajhihi shay'un min al-ghubar au al ikiwa kuna katika uso wake vumbi au uchafu yuaona katika kile kioo ولهذا فإنك ترى الشخص عندما ينظر إلى المرآة فإنه يتجه بيده مباشرة لموضع العيب ليصلحه sababu hiyo tamwona mtu anapotizama kioo akiona jambo lolote moja kwa moja achukua mkono wake katika ile sehemu ambayo ina aibu kaitengeneza falmir'atu arathu aiba nafsihi kwa kile kioo kimemwonyesha yale mapungufu ya nafsi yake فالنظر فيها يفيد في إصلاح العيوب kutizama kioo husaidia katika kutengeneza aibu na mapungufu aliyonayo mtu وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم mtume صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه مؤمن نكيو ni نكيو cha والمرآة تتصف بالصفاء يرى المرء من خلالها بوضوح تام عيوب نفسه إن كان فيه عيوب وهكذا الشأن في المؤمن مع أخيه سما كيو kina sifa ya kuwa kisafi kabisa mwana mtu aona kupitia kile kioo wazi kabisa zile aibu za nafsi yake ikiwa ana aibu au upungufu hivi ndivyo ilivyo jambo la mu'min na ndugu yake kuwa mu'min aona aibu za ndugu yake aona mapungufu alionayo ndugu yake na hakuna aliyekamilika hakuna aliyekamilika kila mmoja ana kasoro zake na hapa tukizungumza tuzungumzii kumwangalia mwenzako maumbile yake ana ndevu mbili sio ana nini a a tuzungumzia upungufu katika tabia yake upungufu katika miamala yake na wenzake pengine akateleza katika jambo fulani usawa ni utengeneze pale pale alipoteleza ndugu yako fahadha alhadithu جاء مجيء التوجيه لما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه المسلم من نصيحة ودلالة وتعاون على البر والتقوى في حديث مكوجة كتكم جيو مويلكيز ونمنا أنا فيو باس وقوة مسلام جويا رقياك مسلام مسلام katika kumnasihi kumuongoza na kumsaidia katika wema na uchamgu bi an yakuna nasihan mushfiqan wa muwajjihan aminan ba'idan 'anil ghish wal khadi'a awe ni mwenye kumpendea khiri kumnasihi ndugu yake kwa upole na huruma mwelekezaji mwaminifu yuko mbali na ghushi na kumuhadaa ndugu yake Muislamu wa anil makri wal kadhib yuko mbali na kumfanyia mwenzake vitimbi na kumzulia uongo wa an dawakhiri su'i wa ash sharri yuko mbali na ku, kuficha uovu na shari katika moyo wake dhidi ya ndugu yake safian ma'a akhihi naqiyan kasafa'il mir'ati msafi kabisa juu ya ndugu yake muislamu kama usafi wa kioo safi kabisa فإذا رأى فيه عيبا دله على عيبه برفق دون أذى kwa akiona kuna aibu fulani kwa ndugu yake basi amuongoza juu ya ile aibu yake kwa upole bila ya kumuudhi bila ya kumuudhi ndugu yake pengine hakukusudia yale mapungufu aliyokuwa nayo hakusudia hivyo unaenda naye kwa taratibu umwelekeze kwa uzuri bila ya kumuudhi bilkalimati alhasana walqawli atayyib kwa neno zuri maneno matamu mazuri wa huwa mushfiqun alayhi muhibbun lizawadi hadha العيب an akhihi na huku amwonea huruma ampendelee yule ndugu yake ile aibu imuondokee la an yukallimahu fi aibihi sakhiran wala muntaqisan wala mutanaddiran wa inma yukallimuhu ala wajhi an يكلمه wash-shafaqati wa mahabbati zawali hadha al-aib anhu ko asiwe atamzungumzia kwa maskhara yani mwenzake ana aibu fulani akawa yuizungumza kama yufanya maskhara amtia dosari atoa kama ni visa vya ajabu ajabu vile mwenzake ana jambo aweza kulisema mbele za watu akawa yufanya vichekesho kwa watu na pengine yule mtu maskini hakukusudia lile jambo kweli analo ni pungufu hakukusudia hiyo kwa hivyo asiwe atazungumza naye kwa njia hiyo wa inna ma yukallimuhu ala wajhi an-nushi wash-shafaqati wa mahabbati zawadi hadha al-aib anhu bali yazungumze naye kwa njia ya nasiha kumwonea huruma kumpendea khairi ndugu yake ili lile jambo limuondokee la aibu wa idha kana al-mar'u bi hadhihi as-sifati fi الصفه li ikhwanihi athmarat nasihatuhu wa nafa'at namja akiwa hizi ndiyo sifa zake katika kuwanasihi ndugu zake basi nasaha yake itan, itanufaisha na kuleta matunda mazuri ama ikiwa nasaha ni maskhara na kumfanyia istihza ndugu yake hakuna mtu anayeridhia jambo kama hilo ولهذا قال إذا رأى فيها عيبا أصلحه فمعنى كونه مرآة لأخيه المعنى كوين كيوك ومنزاك أي أنه يسعى في إصلاح أخيه أكيمبليا كتككم تنجنيزا رقياك فكما أن المرأة إذا رأى في نفسه عيبا عند نظره في المرآة يصلحه فكذلك أيضا يكون المسلم لأخيه يريه عيوب نفسه برفق ولين وبالكلمة الطيبة حتى يصلحها حتى يصلحها asema kama vile mtu akiona aibu katika nafsi yake anapoangalia katika kioo akaona mapungufu fulani hutengeneza basi hivyo ndivyo anavyokuwa muislamu kwa ndugu yake bimaana amuonyesha yale mapungufu yake kwa upole na ulaini na kwa maneno mazuri mpaka amtengeneze wa amma almustaghiluna bilghibati wanamimati wasukhriya au alghishi walkhadi'ati walmakr fahaula yufsiduna fil ardi wala yuslihun ama wale wanaojishughulisha na kusengenya na umbea na kufanya maskhara na kuwaghushi ndugu zao na kuwahadaa na kuwafanyia vitimbi hawa uharibifu ndio wanaueneza katika ardhi wala hawatengenezi wala yabqa bisababihim fi lmujtamaci luhma bal tatafakkaku rawabit wa tataqatta'u alawasir na kwa sababu yao hawabakii watu kuwa kitu kimoja wamekusanyika ule undugu haubakii bali yale mafungamano baina yao katika katika ikawa wasababisha kuharibifu katika nini katika mshtama si kutengeneza kuna baadhi ya watu hufurahia wakiwaona wenzao wameteleza na hili ni jambo ovu sana yani amekuwa yeye ni kama adui wa ndugu yake Muislamu humfanyia tashmiti tashmit na hasa akiwa yule ndugu yake alikuwa katika istiqama kwa mfano amesimama vizuri katika njia ya sawa alikuwa anasihi wenzake awaelekeza katika kheri mara katikati kwa ule udhaifu aliokuwa nayo aliokuwa nao akateleza muona yule alikuwa hivi na hivi sasa mwangalieni sasa afurahi mtu wakati hili jambo atakana mtu asikitike nalo asikitike kuwa ndugu yangu huyo ambaye jana alikuwa katika kheri leo yuko hivi kwani mimi mmeaminisha vipi kutokuwa kama mfano wake kwa ilikuwa usawa kwangu mimi nimfuate nimweleze zile aibu alizokuwa nazo kwa uzuri huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamregesha katika usawa akasimama katika mstari wa sawasawa kama alivyokuwa mwanzo Muislamu ajiepushe sana na jambo la tashmit. Tashmit ni kule ambako ukimwona yule mtu ameingia katika sehemu ambayo si sawa, wewe wafurahia jambo kama hilo, waona ni sawa kwa kweli, bali wengine wana raha kabisa. Ona, jana alikuwa tuambia haramu, leo nkuwa yeye wafanya eh, basi si mnasihi, kumbe ulikuwa wajua ni haramu mnasihi ndugu yako mwelekeze katika usawa kwa uzuri sababu muislamu ni kioo cha ndugu yake muislamu si muharibifu wallahu musta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك